Գործարար Արցախ, մեր հայրենակիցների գործարար ջիղը գտել է Վարսիկ Հարությունյանը։ Բարև բարեկամներ, Գործարար Արցախի այս թողարկմանը մասնակցում է Ասկերանի շրջանի Նորագյուղ համայնքի գործարար Կարմեն Ասլանյանը։ Տեղեկանալով պարոն Ասլանյանի գործունեության մասին, անմիջապես որոշեցի, որ պիտի հյուրընկալվեմ նրան։ Հենց առաջին զանգի ընթացքում նա սիրով ընդունեց մեր հրավերը եւ մենք հանդիպեցինք։ Աշխատանքի ծանրաբեռնվածության պատճառով չկարողացանք այցելել Նորագյուղ, որտեղ տեղակայված են նրա օբյեկտները, Սակայն այդ ամենի մասին պարոն Ասլանյանը մանրամասնորեն պատմեց։ Պարզվում է, դրանք շատ են։ Ասլայանների բիզնես գործունեությունը սկսվել է դեռևս 1988 թվականին։ Կարմենի հայրը որոշեց բացել պահածոների արտադրամաս, որը ցավոք կիսատ մնաց։ Արցախյան շարժման տարիներին ամեն ինչ խառնվեց իրար՝ պատերազմ, արհավիրք, անորոշություն։ Սակայն փոթորկահույս տարիները փոխարինվեցին հարաբերական խաղաղ լուսաբացներով եւ ասլանյանները կրկին ձեռնամուխ եղան նոր գործարար ծրագրերի իրագործմանը։ Իդեպ Նորագյուղ համայնքում նրանք առաջին մենատնտեսներից էին, ովքեր հիմնեցին ջերմոցային տնտեսություններ։ Կարմեն այդ ժամանակ թողեց տնտեսական գործունեությունը եւ անցավ ծառայության։ Ուղիղ 24 տարի նա պաշտպանության բանակում էր, սակայն այդ երկար տարիների ընթացքում աշխատասեր ընտանիքի գործարար կյանքը գետ մի վարքյան չի դադարել։ Ավելին, գնալով զարգանում եւ ընդլայնվում է։ Երբ Կարմեն Ասլանյանին հղեցի առաջին հարցս, թե ինչպես սկսեց բիզնես գործունեությունը, նա մոտ 20 րոպե առանց դադարի պատմում ու պատմում էր։ Ասելիքը շատ էր։ Այն տարիներին, երբ դեռ նոր էր ավարտվել պատերազմը եւ ամեն ինչ քարուքանդ էր, պիտի Արարեին ու այդ ժամանակ նա հստակ որոշեց, որ չնայած դժվարություններին պիտի շենացնել հայրենի հողը։ Առ այսօր գործարարն այդ մտքին է, որ պատերազմական թոհ ու բոհով անցած ազատամարտիկը ավելի լավ է հասկանում արյան ազատագրված հողի գինը եւ այդ նույն հողում էլ շարունակում է արարել։ Այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի Գործար Արցախ հաղորդաշարի հյուրն եք։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերը ընդունելու համար։ Երբ է սկսել ձեր գործարար կյանքը։ Ակմենքելեք շնորհակալ եւ ես ինքս առաջերտին տեղեկացնեմ, որ ծնվել եմ Ասկերանի շրջանի Նորագյուղ գյուղում եւ հենց 1978 թվականին իմ հայրս մի նոր պահոցաների արտադրամաս փորձեց բացել եւ առաջ սկզբնական ժամանակաշրջանում սկսեց աշխատել ցավոք սրտի 91 թվականին արդեն պատերազմ պատերազմական գործողություններ շրջափակում այդպես կիսատ մնաց եւ մենք այդ կարճ ժամանակահատվածում կարողացել ենք հենց առաջի տարվում մեր ընտանիքով ինչպես նաեւ կային քիչ թվով աշխատողներ կարողացել եք մոտորապես միջև մի 20000 տարբեր պահածոներ, կամպոտներ, Այդպես էլ մենք հետո սկսել ենք մեր գործունեությունը եւ ինձ համար ամենամեծ ձեռքբերումներից մեկը հենց եղել է որ պատերազմի ժամանակաշրջանում նաեւ տեղեկացրեմ ձեզ որ նորագյուղ համայնքում առաջի ջերմոցային տնտեսություններից մեկը հենց իմ հորեղբայրս, իմ հերս միասին եւ նույն ձև 90 թվականին մի փոքր ջերմոց 200 քառակուսի մետր մեր ամիջական սեփական հողատարածքում եւ պատերազմի ժամանակա ընթացքում հենց 94 թվականին Ես ինքս եմ փորձել այդ ջերմոցը նորից օր կենթանացնել եւ ցանել եք վարունգ, պամիդոր եւ այն ժամանակաշրջանում հիշում եմ դեռ շուկաները Ստեփանակերտ չեր աշխատում, բայց մենք ինչպես որ բոլորս տեղացիներ ասմեկացավ այդ ասկերանի ավտոբուսները որ կանում են, հենց այդ շենքի առաջի հարկում խանութ այդ տեղ մի քանի տեղ կար հատկացված, մենք ոտով իմ եղբոր մորս հետ կարողանում էինք մեր արտադրանքը պամիդորը վարոնգը հասցնել միջև Իվանյանի կամուրջն անտեղից մեքենաներ հետո տանում էինք վաճառում եւ շատ լավ հիշում եի որ մեծ ուրախություն էր որ այդ գումարից նաեւ կարողանում ենք ավտոկայանի դեմների 94 թվականի մեկ խանութ էր աշխատում գնումներ էի կատարում տան համար եւ նորից հետ վերադառնում դրանից հետո արդեն որպես ժամկետային ծառայող 95 թվականին զորակոչել եմ բանակ եւ շարունակել ծառայությունը այդ ընթացքում գործնեությունը, գործարար գործնեությունով ոչ թե կիսատ է թողել, այլ մեր ընտանիքը շարունակել է եւ մենք հենց նորագյուղում ունենք ԱԱԳ-ի բիզնես գործունեությունը, որը միջև հիմի մեր ընտանեկան բիզնեսն է իմ հոր գլխավորությամբ որ մենք կարողացել ենք ունենք հանգստի գոտի, բեզալացակայան, խանութ, հանդիսությունների սրահ բայց ես այդ ընթացքում ավելի մեծ ուշադրություն դարձրել եմ ծառայությանը մոտ 24 տարի 95 թվականից ծառայել եմ բայց անկեղծ ծառայության ընթացքում այդ գնահատական տողը ես չեմ բոլոր ընկերներս օքեյս ճանաչում են ծառայության ընթացքում էլ մեծ հաջողություններ ունեցել եք ստորաբաժանումով ամեն ձև փորձել եք պատերազմ իշ պատերազմ որ եղել է մասնակցություն ունեցել եք բայց միջ պատերազմը 18 թվականին զորացրվել եմ 18 թվականից զորացրվելուց հետո սկսել եմ նորից մեր գործնեությունը այդ ընթացքում նաև մենք ակնայի տարածքում ունեցել եք նռանագի եւ բացի դրանից հիմնական հիմնական մեր գործունեությունը այդ ծավալում է Հայաստան ավելի խոշոր կազմակերպություններին, որոնք նոր է մթերում հիմնականը մոտ 2010-ից 20 թվականը 10 տարի մապի գինու կոնյակի գործարանի նորը հումքը հիմնականը մենք ենք մատակարարում եւ մենք ակնայեմ տեղամաս ունեիք տարվա կտրվածքով մոտորապես 400-500 տոննա ընդունում էինք, ինչպես նաև մեր արտադրանքը բացի դրանից նաև մենք հենց տեղում գնում էինք այգետերերից, արտադրողներից եւ տեղափոխում էինք Հայաստանի Հանրապետություն, չնայած ինքը դժվար գործունեություն էր, բայց միաժամանակ նաև մենք կարողացել ենք այնպիսի մի հատ միջավայր ստեղծել, որ նաև հող օգտագործողները իրան գիտեն, որ մենք ամեն տարի մշտական ոնց որ իրանց հաճախորդ գնում եւ առնում տանում էինք Դրանից հետո նշանակվել եմ Ֆլեշ համանախապակ պատասխանատվության ընկերության վաճառքի տնօրեն, նորից նույն այդ գործարարությամբ Այժմ Կարմեն Ասլանյանը Ֆլեշ համանախապակ պատասխանատվությամբ ընկերության վաճառքի տնօրենն է։ Պատերազմից հետո, ինչպես բոլորի, այնպես էլ նրա կյանքում շատ բան է փոխվել։ Սակայն ամփոփող է մնացել մի բան՝ հայրենիքին անվերապահ ծառայելու եւ հայրենիքը շնացնելու գաղափարը։ Այժմ գործարար կյանքում ավելացել է եւս մեկ ճյուղ՝ հյուրանոցային բիզնեսը։ Այն տեղակայված է Նորագյուղ համայնքից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Պատերազմից հետո Նորագյուղի ներքևի մասում սովետական միության օրոք գործում էր կաթի ընդունման արտադրամաս, այդ արտադրամասը լրիվությամբ փլված խախով վիճակում անկեղծ 2005 թվականին այդ շինությունը իմ հերս հենց առել նվիրել ինձ իմ անունով է եղել արդեն պատերազմից հետո 20 թվականից նոյեմբերից հետո արդեն պատերազմի դաշտից վերադառնալով ես ինքս մտածել եմ նաև ինչ գործունեություն կարող եմ անեմ առաջի հերթին ոչ թե մտածեմ եկամուտ ունենալ, այո, բիզնես գործունեությունում ճիշտ առաջնային եկամուտ ունենալը, բայց այդ եկամուտի զուգահեռը նաև ինչ որ մի բանով մեր հայրենիքին օգտակար լինելը։ Եվ մեր բիզնես գործնեության եկամուտներից, մեր ընտանեկան բիզնեսի եկամուտներից միասին մենք կարողացել ենք այդ շենքը լրիվությամբ վերափոխել, սարքել հյուրանոց եւ այսօր այդ հյուրանոց կառուցելով իմ ամենամեծ ուրախությունը նրան մեկայանով որ կարողացել եք 3 ընտանիքի Հայաստանից տեղափոխել երիտասարդ ընտանիքներ եւ երեխաներ պիտի ծնվեն այդ մեր բնակիչները ովքեր որ ապրում են դա ինձ համար ամենամեծ ուրախությունն է ոչ թե ինձ համար այլ մեր բոլորիս համար եւ այսօր այն ձևի պայմաններ եմ ստեղծել, ես անընդհատ կրկնում եմ, որ բոլորը կարող են գնան, տեսնեն իր ձերի պայմանները, յուրաքանչյուր ընտանիքի համար իր առանձին խոհանոցը, սանհանգույցը, մոտ 70 քառակուսի մետրի համար 5 հոգու տեղ, այնպես եմ այդ պայմանները ստեղծել, որ մարդիկ լիարժեք կարողանան ապրեն ինչու համար եմ այդքանը նշում, որովհետև նաև առաջնային է սոցիալ կենցաղային պայմաններով եթե բիզնես գործունեությամբ զբաղվում ես, հասկանալի եկամուտ ունենում ես, նաև դու պետք է կարողանաս որակյալ սպասարկում մատուցես։ Նույն ձև հետագայում էլ ունեմ պլաններ, դեռ չեմ ուզում որ դրա մասին խոսեմ, բայց նաև զուգահեռ մենք մեր հայրենիքի ծառայությունը եւ բիզնես գործունեությունը իրար զուգահեռ տանում ենք։ Եթե ուզում եք ունենալ հզոր հայրենիք, ապա պետք է կարողանանք մեր տնտեսությունը զարգացնել, որ այդ տնտեսական գումարներով նաև կարողանանք մեր բանակը, բարտորակությունը ապահովենք, ինչպես նաև ամեն մի գործունեություն էլ աշխատատեղ այդ աշխատատեղներով ամեն մի աշխատատեղ մի ընտանիքի ապահովում է։ Պարոն Ասլանյան, բավականին մանրամասն դուք ներկայացրեցիք ձեր բիզնես գործունեությունը, սակայն ինձ մոտ որոշակի հարցեր առաջացան։ Նշեցիք, որ ակնայում դուք ունեիք նրանայգիներ, ցավոք այսօր չունեք նրանայգիները, պատերազմից հետո շատ բան է փոխել Արցախում եւ արցախցիներիս կյանքում, սակայն տեսնելով ձեզ նման մարդկանց, ես կրկին ու կրկին վերահաստատում եմ եւ համոզված եմ, որ Արցախը դեռևս շենանալու է, որովհետեւ այն շենացնում եք դուք եւ ձեզ նման մարդիկ ու նաեւ ձեր օրինակը վարակի չէ։ Այսօր նաեւ պայմանավորվածությունները հայաստանյան ընկերությունների հետ այո չեզոքացվել են, որքանով ես հասկացա։ Կոնկրետ ձեր բիզնես գործունեությունը այս պայդրությամբ հյուրանոցային բիզնեսն է, կոնկրետ մենք մեր բիզնես գործունեությունը հիմնականում մենք մեր ընտանեկան բիզնես գործունեությունն է եւ այդ ընտանեկան բիզնես գործունեությունում միայն անկես որ լինեմ հյուրանոցն է առանձնացված մենք միասին իմ հոր երեք եղբայրներից հետ մենք միասին մտածել եք եւ հենց երես առաջարկել որ դա առանձնացնի միայն դրա շահույթը այսօր ես եմ տնորինում բայց մեր նորագյուղից 100 մետր ներքև, բայց արդեն 6 ամիս։ Ահա, սա նաև Արցախ այցելող զբոսաշրջիկների համար է նախատեսվում։ Այո, հետագայում նաև ես նախատեսում եմ այդ տեղամասում կառուցել սրճարան, փոքրից սրճարան, փոքր Իրան ճաշարանով, չեմ ուզում ասեմ, ռեստորանը մի քիչ մեծահանչում, բայց հետագայում նաև այդպիսի ինքական պլաներ, որը հետև այդ տեղամասը նաև խիտ բնակեցվում է, ահագին շնորհական աշխատանքներ կատարվում են։ Ես չեմ ուզում անհրամաս տեղեկացնել, բայց մոտորապես մեր գյուղի շրջանում 4 գյուղ կառուցվում է եւ մենք ոչ թե հույս ունենք, այլ համոզված ենք, որ կարողանալու ենք մեր Արցախում ապրել եւ միաժամանակ էլ ինձ թվում է թե այդ մեր բնակիչների համար նաև հանգստի վայրերել պիտի լինի սպասարկման կետերել, փորձում եք արդեն հետևությամբ աշխատել։ Պարոն Ասլանյան, փաստորեն Դուք շատ վաղուց եք գործարար կյանքով զբաղվում։ Ես ուզում եմ այսպիսի մի համեմատություն անցկացնենք, ոմանք պնդում են, որ Արցախում գործարար լինելը դժվար է, ոմանք դժվարություններին զուգահեռ նաև շարունակում են իրենց գործունեությունը։ Կոնկրետ Արցախում գործարարությամբ զբաղվելը ոչ միայն պատերազմը եւ պատերազմից հետո Միջև պատերազմը կարծես ամեն ինչ հարթ էր, բացի դրանից գործարար մարդկանց համար հասկանալի է բիզնես գործունեությունում առաջնայինից մեկն էր գումարն է, միջ պատերազմը բանկերը, հիմնադրամները երաշխավորում էին բանկերը, վարկեր տրամադրում էին հենց մենք ակնայի տարածքում, այդ մեր այգու, ինչպես նաև Շերման Ռամասան դարձել ֆերմայի կոնեցել խոզաբուծության, բանաստապահության մեջ նաև զբաղվել եւ կարողացել եք վարկեր պետության կողմից, որը գյուղատնտեսությունը զարգացնելու, բիզնես զարգացնելու, տարբեր ճյուղերի բիզնեսը զարգացնելու համար այդ վարկերը տրամադրում էին, բայց հիմի ինչ նախնդիրը հանդիսանում, հիմի դժվարը արդեն մենք էլ հասկանում ենք պետության վիճակն էլ ֆինանսական ծանր է, տեղահանված բնակիչներին, իրենց տների, բնակարաներին, բացի դրանից են վնասների փոխհատուցումն է, բայց ամեն ժամանակ էլ մենք էլ, եթե այնպես չպիտի լինի, որ ասեք Արցախում ամեն ինչ եղել, ամեն գումար դրել արել եք, բիզնես արել եք, աշխատել եք, հիմի որ ցաներ վիճակում է պիտի մոռանաք ընդհակառակը, այլ այս պարագայում ամենքս պիտի փորձեք մեր գործնեությամբ, մեր աշխատասիրությամբ ներդրումներ կատարել, որ նորից կարողանաք Արցախի տնտեսությունը կենթանացնել, զարգացնել։ Այդ ուղղությամբ նաև Արցախի հանրապետության իշխանությունը տարբեր ծրագրեր է իրականացնում, հատկապես ջերմոցային տնտեսությունների մասնապահությունում, հիմնականում շեշտը դնելով գյուղատնտեսություն, դրանք թվարկածներից գյուղատնտեսության ճյուղեր են եւ համոզված եմ, որ կար ժամանակահատվածում նորից կարողանալու եք մենք մեր տնտեսության զարգացման մի մասնիկը դառնա գործարարներն է ինձ թվում է թե իրենք էլ պիտի մտածեն որովհետև իրենց գործարարությունը թե սկսել են Արցախում մեծ գումարների կարողացել են մեծ եկամուտներ ստանալ ապա բոլորնս պարտավոր են այսօր էլ նույն ձև իրենց գործունեությունը շարունակեն Ղարաբաղում։ Պարոն Ասլանյան, շնորհակալ ենք ձեր հայրենասիրության, ձեր աշխատասիրության Արցախը շնացնելու յուրովի մտեցման համար։ Այո, ես թվում է թե մեր բոլորիս նույն ձև դուք ձեր գործնությամբ, մենք մեր գործնությամբ, ամեն մարդի գործնությամբ պիտի նպաստի մեր երկրի զարգացմանը, պիտի նպաստի մեր երկրի անվտանգության ապահովմանը։ Եվ ես ինչ եմ ցանկանում, ցանկանում եմ բոլորս, որ ինձ հարց են տալիս, որ ինչ եք ցանկանում, ասում եմ, ես ուզում եմ ծերությունս Ղարաբաղ ապրեմ, վայելեմ, բոլորիս։ Եվ համոզված եմ, որ այդպես է լինելու է միայն ամենք պիտի հասկանանք, որ ամենքից է կախված մեր վաղվա օրը։ Հրաժեշտից առաջ գործարարը տեղեկացրեց, որ շարունակելու է on-line-ել բիզնես գործունեությունը։ Մեծ հույսով ու հավատով է սպասում Արցախի պայծառապագային, ասում է մոտ է այն։ Պարզապես պետք է հավատալ։ Այսքան այսօրվա համար հանրային ռադիոյի եթերում գործար Արցախն էր հաղորդման հեղինակ ու վարող Վարսիկ Հարությունյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։